Otsailak amar gaur astelena da eta berri hon albistegia duzue. Berri hozar irratiaren albiste emankizuna, ze titularrarekin ireketzen dugu gaurko albistegia, Xabi. Bai, garazi, izkuntzen ikaskuntza errezten duen. Ezkuntza, eredua, zizketaldia. Sortzen eh, kantolaturik eta Richard Wayne eskutik gaur arratsaldeko seietan kulturgunean izango da izketaldia. Richard Jatorriz eskoziarra bada ere, amazazpi urte, daramazki irunean, Euskara ikasi eta inglerara irakatsi izan du berak, zuzenki Nafar gobernuko ingelera irakaslei, ezkuntza arloan jakitun de ereduan ikasten duten bi seme alaben aita ere, guztiagatik Richard Windlinek argidu UPNek bultzatzen duen til eredua ez zuela ingelera ikasteko balio. eta bihar ere kulturgunean Fernando Armendarizen eskutik Ego Ameriketako kazetaritza kritikoa jo puntuan harturik zine da. Giza eskubideak Kolombian izeneko jardunaldiak itxiz, azkeneko jarduera izango da hau bihar erratxaleko zazpi iterditan, ipeseko irakasle den Fernando Armendarizen eskutik proiektzioaz eta eztabaida gozatzerik izango dugu xabi. Guztiarekin bihar agurtu beharko ditugu jardunaldiak, baita astebiz eh, kulturgunean ikusgai izan ditugun Kolombiar lakuko argazkiak ere. Eta aipatutako zine eztabaida aurretik inauteriak prestatzeko biltzarra eginen da. Udaleko kultura batzordeak deia egindu bihar arratsaleko useit kultur, kulturgunean iauterien prestaketa biltzarra egiteko bilerari dagukionean, hortxe Fermin irigoienen kultur teknikariaren esanak. Bai, e, urrengoa ja badu e, itzordua jarria, uh -huh. urrengo aste artean, arratsaldeko seitardietan eta kulturgunean burutuko duguna. Uh Hau modu irekian egiten da eta iauterietan e, zera, pos, e, proposamenak eta bertan parte hartzeko gogoa duen e, dozein e, deitua dago. Eta berriozar futbol elkarteari helduaz, futbol partinen emaitzekin irekiko dugu kirola tal hau. E, zuk hobeki ezango diguzu garazi zer egin zuten regionaleko mutilek. Zero eta lau galduen zuten regionaleko mutilek San Jorgeren aurka. Eta neskak ere galdu zuten bi eta bat e, itaroa guarteren kontra atxo bertan jokatutako partidan. Beti bezala gainerako emaitza guztia kontsultatu daitezke guzkiplaza.neten Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, serdio gaurko iragarpenak garazi? zerua oso deitsu egongo dela egunean zehar, hori bai, arratsalde gau partean, odeiak gutxitu egingo dira horixe beste gauzen artean, iragarpenak dioena, prezipitazio txiki ertaina egingo du, egunaren amaieran, atertzera ekinez zelur gotak bera egingo du goiztean, eguerdian zortzereun bederatzereun metrotan egongo da, eta arratxean zazpireun zortzireun metro inguruan, ipar mendebaldeko aize bizia ibiliko da, bolada gogurrekin gauean indarra galduz, temperatura gutxi edo nahikoa jaitsiko da, eta gaur izotz txikia egiteko probabilitatea handia da bereziki gabaldean. Eskerrik asko gara, zi? eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez informazio gilago datu zen orduetan berriozar irratiaren sintonian FMko egun puntu zortzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten